kiu movigas tiu lernas pli bone. En nia moderna socio, infanoi ne plu suffice movigas en la libera aero. Ofte la gepatroi estas tro attentemai, cae timas ec la plei malgrandan vundigion de la infano. Ili farigas tro gardemai, cae ne permessas al siai infanoi libere movigi sed la sin movo estas gravega por la evoluo de la infano. La sperto pri sin movo estas ciam ancau sperto pri lernado, che sin movo conducas al pli bonai resultoi en la lerneio, tutte sen aldona lern subteno, intertempe jam estas science confirmita, exemple per la studajo Trois Rivières. Tiu esploro quo estis farita pri quincent canadai baslerne janoi en la provinzo Quebecio pruvas che sin movo rilate al mensai capabloi ne estas taxebla kiel perdita tempo, sed che gi ec estas essenza. La duono de la ses gis dec jaruloi ricevis ciu semaine po quin aldonain horoin de gimnastico je costo de aliai facoi, kiel matematico, franza lingvo, cae natur scienzoi. La compara gruppo gimnasticis daure nur dum quardec minutoi en la semaino, set ricevis dec quin procentoin plida faca instruado. La resulto estis, tiui infanoi kiui movigis pli, set ricevis mal pli da faca instruado, alportis la samain, cae parte ec pli bonain lern resultoin en la instruado, o la compara gruppo. Plua usona studajo pri 350.000 lernantoi de la quina classo, 322.000 lernantoi de la sepa classo, cae 279.000 lernantoi de la naua classo, same montris interrilaton inter corpa activezzo cae lern resultoi. Iu pli bona estis la treino stato de la lernantoi, des pli bonae estis iliai lern resultoi en matematico cae legado. Por atingi tiaen resultoin, ec ne necessas sportumi multe. Giuste ce infanoi la sin movo ocasu dum ludado – en antauae epocoi la sinmovo estis rimedo por atingi celon, nome alveni tien kie ocasis io interessa. Tiu cele oni foie piediris suffice longe, au oni prenis la biciclon, tio estis ciu tagajo. Se hodia uge patroi shoforas la infano in cien, ili maldonazas al ili tiun sperton. Ciu ne posedas suffice da cun ordiga competentezzo, tiu ne lernas giuste el ruligi post falo, la apoga apparato suferas, char la muscoloi en la trunca zono ne plu estas suffice bone cun ordigeblai. Ciu aliflanque raitas movigi multe, ca ciu tiel treinas persiston, cun ordigon cae forton, tiu subtenas la tiel nomatain plenumain funccioin. Tiu labor memoro contribuas che complexa i mensae functioi qui matematico kai lingvo povas ec esti kai creski kai gi helpas adaptigi rapide al nova idefioi concise dirite nur kiu movigas kai raitas esplori sian medion kai transalta sparoin tiu accelas ancaudaure sian mensan evoluon